بسم الله الرحمن الرحيم Islamski gitarijski servis online studio Dini. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجره Islamski servis online studio وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد كاجة uzvišeni الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج i uzvišeni Allah Đelešanu vam nije u vjeri ništa teško propisao i kaže subhane ولا يكلف الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها i Allah ne opterećuje dušu ili čovjeka preko njegovih mogućnosti i kaže subhanahu wa ta'ala yuridu Allahu an yukhaffif ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa i Allah hoće da vam olakša a čovjek je stvoren kao nejako biće u ovim i u brojnim drugim ajetima uzvišen je Allah te barake u oteana pojašnjava da je šerijat jednostavan ili šerijatski propisi da su jednostavni za praktikovanje i da u njima nema nikakvih poteškoća kaže uzvišeni Allah Đelešanu وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِي هُوَ اجْتَبَاكُمْ i borite se na Allahovom te barake o teala putu istinskim džihadom on vas je odabrao potom kaže citirani ajet oma dža'ale alejkum fid dini min harađ ili dio citiranog prethodno citiranog ajeta i on vam u vjeri ništa nije teško propisao zbog čega je uzvišeni Allah te barake o teala ovdje spomenuo da u vjeri nije ništa teško propisao budući da je početak ajeta وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ kur, kuranski imperativ i borite se na Allahovom putu istinskom borbom znao je uzvišeni Allah te barake wa ta'ala prije nego što je stvorio nebesa i zemlju da će biti ljudi koji će kazati ne možemo se mi boriti to je teško to je teško pa da bi nakon toga uzvišeni opovrgnuo takav stav i takvu činjenicu ili takvo mišljenje kaže وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ a on vam u vjeri ništa teško nije propisao pa su šerijatski propisi svejedno radilo se o naredbama koje su došle u Kur'anu ili sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallame ili se radilo o zabranama koje su došle u Kur'anu ili sunnetu Čovjek je u stanju da to izvrši. Znači, bilo da se radi o naredbi koju treba učiniti ili da se prođe onoga što je uzvišen Allah te barak i otala zabranio. Pa čovjek to može učiniti i to je u njegovoj mogućnosti i tu nema razilaženja među islamskim učenjacima, niti je bilo kada, niti će biti razilaženja. Znači da je čovjek u mogućnosti da uh, učini ono što mu je naređeno ili da ostavi ono što je zabranjeno. A činjenje naređenog, ili vađibata, obavezni stvari i ostavljanje zabranjenih stvari muharremata e, e, čine jednu e, kompaktnu cijelinu koja se zove el-ubudije koja se zove el-ubudije a to je znači obožavanje i ispoljavanje Allahovog tebara keotala teuhida ili njegove jednoće samo njemu azeođel i to je osnovni cilj zbog koga je čovjek stvoren na ovoj zemlji kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ i mi ne stvorismo وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَلِنْسَ i mi ne stvorismo ljude i džinne إِلَّا لِيَعْبُدُونَ osim da bi nam ibadet činili osim da bi nam ibadet činili pa je činjenje znači ibadeta osnovni cilj čovjekovog stvaranja na ovoj, na ovoj zemlji ovaj ubudijet ili ovo ispoljavanje Allahovog tebarak je ta'ala mm, teuhida ili njegove jednoće mora čovjek ostvariti u svome životu taman bio prinuđen da iziđe iz svoje zemlje taman bio prinuđen da iziđe iz svoje matične zemlje ili da bude zatvoren u zatvor ili slično tome mora znači ovaj mora ovaj segment svoga života dovesti na zadovoljavajuću razinu znači da bude Eh, abd svome gospodaru i da, da bude rob, da bi znači njegov ovaj ubudijet bio prihvatljiv kod njegovog gospodara te barake o teada. Pa je ponekad čovjek prinuđen da iziđe znači iz svoje matične zemlje, a bilo da je prognan kao što se je dešavalo na našim ovdje prostorima kada je prije svega nekoliko godina a, a, a četničko ustaški agresor a, znači a, e, napao Bosnu i ubijao muslimane ni zbog čega drugog nego zbog toga što su govorili da je uzvišen je Allah Đelšanu njihov gospodar. Pa kada čovjek bude protjeran iz svoje zemlje ili bude zatvoren ili bude ovespravljen, bez obzira u kom se stanju nalazio, on mora znači ostati rob svome gospodaru te barak je otala i nema pravo da zbog toga okrene se lijevo ili desno da traži druge puteve, nego mora znači uvijek se vraćati svome gospodaru i mora samo njemu isključivo robovati. Pogledajmo primjer jednog velikog islamskog učenjaka koji je dobio u istinu sa pravom ime šehol islam Ibnu Tejmije rahimehullahu ta'ala koji je a, stao u lice brojnim, brojnim novotarskim sektama koji su se pojavili u njegovo vrijeme i zaustavio ih i pojasnio znači njihove a, iskrivljene a, akaidske, a i fikske stavove i činio sa njima ono što nisu činile skupine islamskih učenjaka u drugim vremenima kada je jedne prilike zatvoren u zatvor vidio je zatvorenike kako se igraju uh, kako šegu zbijaju i kako vrijeme gube kako su u gubi pa je oštro osudio njehov postupak i okupio ih u halke u halke gdje im je držao predavanja gdje im je držao predavanja iz oblasti fikha islamskog prava, hadisa uh, tefsira usul fiqa, islamske jurisprudencije, eh, belagije Kur'ana, stilistike i tako dalje, brojne znači druge stvari i arapski jezik i slično tome, poučavao ih je znači osnovnim osnovnim a, eh, a, eh, onim temeljnim znači islamskim znanostima da su neki od njih kada bi došlo vrijeme da iziđe iz zatvora, znači kada bi završilo vrijeme a, njegovog boravka u zatvoru, odbio je da iziđe da bi samo ostao sa šehol islamom ibn Tejmijom, znači da bi od njega učio znanje. Pa je šehol islam ibn Tejmije u zatvoru e, odgojio, nećemo samo kazati e, muslimane, već je odgojio ulemu u zatvoru. Pa je znači e, taj hak u budijeta ili pravo roba da robuje samo Allahu dželešanu a obaveza učenog čovjeka ili sastavni dio njegovog robovanja jeste da poučava ljude Allahu te Tebarake o tela vjeri, je znači dao pravo i odbranio je znači pravo i status roba pa je znači poučavao ljude pa je poučavao ljude ovim islamskim znanostima čak i u najtežim znači momentima i okolnostima dok je boravio u, u zatvoru pa znači čovjek može i mora može i mora da čini ono što je naređeno i da se prođe onoga što je zabranjeno. I to treba da čini u cijelom svome životu. Od momenta od kako ga uzvišeni Allah te barak i otala zaduži sa šerijatskim obavezama, od kako postane znači mukellef, a to je znači nakon njegove šerijatske punoljetnosti, bilo da se radi o muškarcu ili ženi, i sve do njegove znači smrti. Može znači da učini ono čime ga je uzvišeni Allah te barak i otala zadužio. Nakon ovoga e, e kratkog e, ali neophodnog uvoda postavlja se pitanje ili zapitkujemo se ono e, što često kopka mnoge muslimane koji osjećaju ljubomoru prema Allahovoj tebarake o tala vjeri pa postavljaju pitanje zašto ljudi zašto ljudi nakon Ramazana vraćaju se starim stopama popustaju u svojoj vjeri i kada isprate Ramazan kao da su zatvorili islam u jednu prostoriju i nakon toga ništa nemaju sa islamom do narednog, do narednog Ramazana. Kada dođemo u džamije, na primjer u noći kadra, 27. noći, kako je to stav, znači, islams, eh, islamski učenjaka Hanefijske pravne škole i drugih učenjaka, da je Lenatul Kadr svake godine 27. noć, iako je ispravan stav kod islamskih pravnika, na što jasno ukazuju hadisi poslanika sallallahu da se ova noć mijenja i da biva jedna od e, neparnih noći u zadnjoj trećini Ramazana, vidimo ljude da su te večeri, 27. večeri, a, u mjesecu Ramazanu ispunili džamije. Pa ko zakasni malo u džamiju, neće uspjeti naći mjesta u džamiji, već će morati, znači, boraviti i klanjati a, a, a, teraviju i prije toga, jeli, jaciju namaz a, na polju. Ljudi su pametni. Ljudi pametno razmišljaju. Gledaju, znači, svoju korist i gledaju svoj i gledaju svoj profit. Pa kada im se obeća nagrada a, da za jedno veče ili ibadet jedne večeri da imaju nagradu od 83 i više od toga godina a, ibadeta, onda ljudi pohrle ka Allahovim te barake otala kućama iskreno da se mole svome gospodaru jer im pripada, jer im pripada velika, jer im pripada velika nagrada. Ko ne bi volio da mu jedna noć bude bolja od hiljadu, od hiljadu mjeseci. Dok recimo 28. 28. noći nećemo vidjeti možda ni četvrtinu tih klanjača po džamijama, nego ostaju znači samo a, oni koji su najiskreniji koji žele da robuju svome gospodaru te barake od i preostali znači preostali dio Ramazana. A dok dođemo prve večeri u Ševalu ili druge večeri ili treće večeri nećemo naći u džami jedva jedan saf da je upotpunjen i to a, a, većinu klanjača u tome safu sačinjavaju ljudi koji su stariji a, u godinama, znači u poznim godinama svoga života, koji sjede na stolicama i slično tome pa znači sva ona omladina i oni mladići i mladež koja je bila znači u vrijeme Ramazana u džamijama nestane nestankom, nestankom Ramazana pa se ne može na jaci namazu nakupiti ni jedan saf A uzvišeni Allah te barake o tala kaže Va'bud robbeke hatta je tijekel jaqin I te obožavaj svoga gospodara a za uđer sve dok ti ne dođe, ne dođe smrt. Znači od momenta kada si zadužen trebaš obožavati svoga gospodara a za uđer na način kako ti je propisao, znači čineći naređeno i kloneći se onoga što je zabranjeno sve dok ti uzvišeni Allah te barake o tala ne pošalje meleka smrti da uzme, da uzme tvoju dušu. Pa su ovo pogrešni kriteriji ovakvi muslimani koji ovako rezonuju stvari, oni pogrešno rezonuju stvari i njihova računanja su pogrešna. I njihova računanja su i pretpostavke pogrešne, jer oni pokušavaju trgovati sa Allahom Azeođel. I ovo su u stvari muslimani koji su muslimani u sezoni, sezonski muslimani, moramo im kazati, da je sezona završena i da u islamu nema sezone, već da se moraju prihvatiti ozbiljno svoje vjere i da moraju pristupiti, znači, uh, Allahovo i Đelešanu vjeri na način kako je to propisano, pa da budu muslimani ne samo uh, mjesec dana u jednoj godini, već da budu muslimani 24, 24 sahata u svome, u svome životu. Uzvišeni Allah, džel, tebarak je otala, je živ i ne umire. I je Allah, tebarak je otala, prima od svojih robova dijela kako u Ramazanu, tako i mimo Ramazana. Znači, a, uvijek uzvišen je Allah Azuzel prima od svojih robova od svojih robova dijela. Kako im je propisao da čine ibadet u Ramazanu, tako im je isto propisao da čine ibadeti mimo i mimo Ramazana. Bez ikakve razlike. Pa je znači potpuno pogrešno i neprihvatljivo a, po islamskom učenju da čovjek bude musliman u jednom vremenu, a da ne bude musliman u drugom vremenu. Onaj ko bi htio da bude Allahu Đelešanu rob a, cijelu godinu dana, osim jednog dana, to bismo oštro osudili. Oštro osudili takav postupak i takva razmišljanja. Pa kako onda da ne osudimo postupak i razmišljanja kada musliman biva samo ovaj jedan mjesec u godinu dana pokoran svome gospodaru, a nakon toga vidimo da čovjek se znači okriće. To sigurno nije put put e, naših ispravnih ispravnih prethodnika. Ovo najviše liči ljudima koji su uzeli sebi jedan dan u godine dana i koji su nazvali dan majki ili dan žena i u kojima paze na svoje majke i na svoje supruge, a nakon toga kada prođe taj dan ne vidi svoju majku do e, jednog e, od dva bliža termina. Bilo da je do naredne godine, znači ponovo kada je dan žena ili do e, termina da ga obavijestio da je njegova majka preselila, da bi nakon toga platio svoje majci da joj se prouči Hatma i Teohid idi Mevlu, Mevlu distiš o tome, iako od toga, od toga znači nema nikakve, nikakve koristi. Već treba znači to raditi, znači da je čovjek dobročinitelj svojim roditeljima cijelog svoga života i da je na raspolaganju svojim roditeljima 24 sahta u toku jednog dana i da im čini, i da im čini dobročinstvo. Kada je u Uhejb ibn Word poznati e, pobožnjak iz skupine Tabina, skupine, skupine, pozne skupine Tabina, kada je vidio ljude kako se pretjerano smiju, kako se pretjerano smiju na Bajram, kazao je, šta je vama? Vi, kaže, pripadate jednoj od dvije skupine. Ili ste, kaže, od onih kojima je uzvišeni Allah te barak je od tela primio njihova djela, ili ste od onih kojima je uzvišeni Allah azuđel odbio primiti njihova djela. Pa ako ste od prve skupine, to jeste od one čija su djela primljena, onda kaže tako ne postupaju zahvalni. Tako ne postupaju zahvalni. A ako ste od one skupine čija djela nisu primljena, onda zaista kaže tako se ne ponašaju, tako se raskalašeno ne ponašaju oni čija su djela upropaštena i čija djela nisu primljena. Svakako da e, smijanje i radovanje na dan Bajrama E, je legitimno i nemamo ništa protiv toga i čovjek treba da se veseli na Bajram no međutim treba da ima znači granicu i ne smije nikada, ne smije nikada biti potpuno siguran potpuno siguran da je uzvišeni Allah te barak je od tada primio njegova djela koja je činio jer ko nam može garantovati da je uzvišeni Allah za uđele primio od nas ono, ono što smo činili jer je ponekad djelo lah, lakše učiniti nego da ono bude primljeno. Ebu Noaim bilježi u desetom tomu eh, svoga poznatog kapitalnog dijela El Hilije da je Alija radijallahu ta'ala anhu kazao kunu li kubuli l'ameli ešedde ihtimamen min l'ameli nefse kaže gledajte i trudite se i budite žešći u tome da vaše dijelo bude primljeno nego da učinite samo dijelo pa je rekao elem je kulillahu azza wa innema je tekabbenu Allahu minel muttaqin kaže zar uzvišeni Allah što nije rekao da prima samo od bogobojazni da prima samo od bogobojazni a bile živno bi hatim od Ebu Darda radi Allahu ta'ala anhu da je rekao da znam da znam da je uzvišeni Allah te barak je od ta'ala primio od mene samo jedan namaz bilo bi mi kaže to draže od dunjaluka i svega što je na dunjaluku jer uzvišeni Allah Žešanu ne prima osim od bogobojazni Ako kod Ibn Abdelbera u njegovom E, dijelu Temhid u četvrtom tomu se navodi da je došao čovjek kod Ibnu Omara radijallahu ta'ala anhu koji je prosio, jeli, taj čovjek je prosio pa je došao kod Ibnu Omara, poznatog ashaba pa Ibnu Omar rekao svome sinu e, vjerovatno ili Bilalu ili Salimu kaže, e atihi dinaro dadni mu kaže jedan dinar pa je rekao sin svome babi to jeste Abdullahu ibn Omaru kaže mu, takabbala Allahu minke ja abetah kaže, o babuška moj, da Allah primi od tebe ovo što si uradio, znači ovo dobro djelo. Pa mu je rekao, لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم واحد لم يكن غائب أحب إلي من الموت kaže kada bi znao da će uzvišeni Allah te barak je otala od mene primiti samo jednu seždu samo jednu seždu da će od mene primiti ili da će primiti sadaku koju sam dao dirhem jedan fening, znači sedake koju sam dao, ne bi, kaže, od odsutnih stvari ništa mi draže bilo do smrti. E tedri mimen je tekabbenu Allah, innema je tekabbenu Allahu minel muttaqin, kaže, o sinčiću moj, znaš li od koga uzvišeni Allah ženu prima? Uzvišeni, kaže, Allah te barak je o tala prima samo od bogobojazni. Samo od bogobojazni. Pa pogledajmo koliko su smatrali, znači jedno dijelo samo da uzvišeni Allah žanu primi, to bi za njih bila velika stvar, jer uzvišeni neće primiti osim od čovjeka koji je bogobojazan. Kada je jednoga dana, kako bilježi ima muslim u svome sahihu, majka vjernika Aisha radijallahu ta'ala anha, proučila ajet u kome Allah te barake o ta'ala kaže وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ أَنَّهُ مِنَا رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ i oni koji čine ono što čine, a njihova srca strahuju jer će se vratiti svome gospodaru, upitala je majka vjednika Aisha radijallahu ta'ala anha, o Allahu poslaniće, je li to čovjek koji krade i čovjek koji nemoral čini, a njegovo srce zebe od straha jer zna da će se vratiti svome gospodaru, pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, nije o kćerko siddikova, nije o kćerko iskrenog, nije tako, već je to kaže čovjek koji klanja i čovjek koji daje zekijat i čovjek koji daje sadaku i čovjek koji posti, no međutim boji se da uzvišeni Allah te barake o te neće primiti od njega, od njega dijelo znači koje je učinio. Pa ako je ovo stanje ljudi, znači koji su pokorni svome gospodaru te barake o te a, a, znači neprekidno, u kontinuitetu, šta je onda i kakav je hal sa muslimanima i kakav je hal sa muslimanima, koji su pokorni svome gospodaru Azze ođele samo u mjesecu Ramazanu. Znači sigurno da su ovo neispravna rezonovanja jer čovjek treba biti ako je uzvišeni Allah Đeršanu primio od njega znači dijelo koje je činio ako je primio dijelo koje je činio onda treba biti zahvalan svome gospodaru sa svojim jezikom i sa svojim srcem a i sa svojim udovima kako je to nama praktično pojasnio naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان ولا نسمع لواش كلام ولا نعرف عتبه الحق إنه الحق إنه الحق أمة الحق أنيبوا إنه الحق إنه الحق يا أمة الحق استجيبوا إنه الحق إنه الحق يا أمة الحق أنيبوا إنه الحق إنه الحق يا أمة الحق استجيبوا وإلى الله استجيبوا وإلى الله أنيبوا وإلى الله استجيبوا وإلى إنه الحق الله أكبر إنه الحق إنه الحق إنه الحق إنه الحق Svake nedjelje u večernjem programu na talasima vaših gradija ciklus emisija Innahul Hak 107.2 FM stereo Radio Naba غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح Najbitnija stvar za čovjeka muslimana u njegovom životu jeste da bude rob svome gospodaru te barake otala i da gleda njegovo zadovoljstvo i da gleda njegovo zadovoljstvo te barak je otala i da udovoli znači propisima ove uzvišene ove uzvišene vjere i ne smije čovjek ništa staviti ispred Allaha te barak je otala ispred njegove i ispred njegove vjere već znači mora mu njegov, njegov gospodar biti najbitnija stvar u muslimovom sahihu imamo jednu podužu priču koju prenosi Ebu Horeire u kojoj je poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, kaže bio je jedan čovjek od onih koji su bili prije vas koji je bio potreban određenog imetka, pa je došao kod svoga brata muslimana i kazao mu zatražio u stvari od njega hiljadu dinara. U drugoj predaji šestotina dinara. Pa mu je rekao ovaj čovjek, kaže, ja ću ti to dati, no međutim dovedi mi, kaže, dovedi mi svjedoka. Pa je rekao, Allah im je svjedok. Pa je rekao ovaj čovjek divnog li svjedoka, dovedi mi jamca. Pa je rekao uzvišeni Allah, Đeršanu je jamac, pa je rekao divnog lijamca pa mu je dao pa mu je dao hiljadu dinara do određenog roka kada je došlo vrijeme da ovaj čovjek koji je posudio vrati i metak nalazio se na drugoj strani morske obale a more se uzburkalo morski valovi se podigli a lađe privezane za obale nije mogao naći prevoznog znači sredstva da dođe da dođe na drugu stranu da vrati i metak a, bratu muslimanu od koga je pozajmio od koga je pozajmio taj imetak a ovaj čovjek koji je posudio pare sa druge strane izišao i čeka čeka brata muslimana da dođe da mu vrati njegov, njegove znači pare no međutim vidi uzburkano more pa svoj jednoj predaj navodi da je upitao ljude gdje je taj taj pa su mu kazali on je na tom i tom mjestu pa je rekao gospodaru moj ja sam, kaže, radi tebe i tvoga lica i tvoga zadovoljstva dao taj metak, pa ti, gospodar moj, namiri to meni. Kao da je posumnjao u svoga brata muslimana da mu neće vratiti metak, jer je došao dan kada treba vratiti, znači termin je došao da se vrate pare, no međutim čovjeka nema. A ovaj čovjek s druge strane traži preosno sredstvo, ne može naći. Pa je, kada je izgubio svaku nadu da će naći nešto da se prebaci na drugu stranu obale, uzeo je jedno drvo i izbušio ga sa dvije strane i stavio u to drvo hiljadu dinara i napisao jedno pismo u kome je opojasnio mm, eh, zbog čega razlog zbog čega nije došao i zatvorio je znači to drvo sa oba dvije strane i bacio ga u more i rekao gospodaru moj ja sam kaže na tvoje ime uzeo ove pare od čovjeka kaže gospodar moj ti to mi ne namiri pa se okrenuo i otišao S druge strane čovjek, s druge strane čovjek čeka dužnika da mu dođe i da mu vrati pare. No međutim kada je izgubio svaku nadu da će doći čovjek i da će mu donijeti znači imeta koji mu je dužan, vidio je jedno drvo kojim se igraju morski valovi ispred njega, pa je kazao uzeti ovo drvo i poneti ga kući pa da se ogrijem ja i moja porodica. Pa je uzeo to drvo i odnio ga kući. Kada je došao kući, kada je njegova žena prepilila to drvo, našao je unutra pare i našao je pismo. Nakon izvjesnog vremena pojavio se čovjek koji je pozajmio hiljadu dinara i došao čovjeku i kaže mu, evo ti hiljadu dinara koje sam pozajmio od tebe. Pa mu kaže ovaj čovjek koji mu je pozajmio, kaže, a jesi li ti meni već nešto poslao? Kaže, Allahov robe, boj se Allaha. Ja ti kažem da nisam mogao doći prije, da je ovo prva lađa koju sam našao i prvo preuzno sredstvo, znači da se prebacim do na drugu stranu obale. Pa je kazao, a jesi li ti mene što poslao? Kaže mu, boj se Allaha, Allahov robe, ja ti govorim šta se desilo. Pa mu kaže, idi ti, idi ti uzvišeni Allah, te barak je otala je vratio, znači dug koji si, koji si ovaj pozajmio, on je vratio budući da se njega uzeo kao vekila. Kaže Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu predaj koji drži imam e, Ibn Hibban i kaže mi smo naše glasove dizali i mi smo ga lamili pred poslanikom sallallahu alaihi wasallam koji je od ove dvojice ljudi veći vjernik koji je od njih dvojice veći vjernik, ovaj čovjek koji je vratio, znači, koji je poslao pare, znači ostavnice za svoga gospodara te barake je otala na takav način i dolazeći drugi put da dadne još jednu hiljadu dinara, znači kao vraćeni dug, ili ovaj čovjek koji je našao pare i nije znači i nije porekao i nije porekao ono što mu je što mu je došlo. Pogledajmo ovdje koliko se znači ljudi vezali svoje srca za svoga gospodara te barak je oteala i da im je najbitnija stvar bila da udovolje svome gospodaru za uđel. Čak onaj prvi čovjek koji je kazao kada je upitan jesi li mi nešto poslao, on je osudio riječi svoga brata i kaže boj sa Allaha, kaže ja govorim, kaže da je ovo prvo znači preozno sredstvo koje sam, koje sam našao pa je znači bio faktički otpisao znači ono što je poslao no međutim želeći da udovoli svome gospodaru Azeođel i bratu muslimanu jer, jer tome ima hak Allahu te barake otala i hak brata muslimana da se znači vrate pare u dogovorenom terminu ili priča koju bilježe Buharija i muslim u kojoj se navodi u kojoj poslanik sallallahu alaihi sallam kaže vidio je Isa ibn Marijem alaihim selam vidio čovjeka kako krađe odabrani poslanik od Ulul Azmi min Rusul od pet odabranih poslanika vidio čovjeka kako krađe svojim očima ga vidio pa mu kaže ukrao si pa kaže nisam tako mi Allaha pa je rekao nisam tako mi Allaha pa kada je to čuo, čuo Isa alejhi selam rekao je kaže amen tu billahi o kezebtu basari kaže ja vjerujem u Allaha Đelešanu a ja u laž utjerujem svoje oči. Nema sumnje da je Isa a.s. vidio istinu i da poslanik nikada neće kazati neistinu, da je bila istina to što je vidio. No, međutim, kada se je zakleo na Allahu te barake od tala Isa a.s. nije mogao nakon, viš, nakon toga više suprotno tvrditi, pa je pristao da ulaž utjera svoje oči, jer je uzvišen Allah te barake od tala za vjernika nešto što je najbitnije i što je najvrijednije i što je najvrijednije. Kod imama Buhari u njegovom sahihu ima predaja da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ušao kod jedne žene htio je da je oženi pa je kazala e'udhu billahi mink pa je kazala ja se Allahu utječem od tebe ja se Allahu utječem od tebe pa je kazao laqad uzti bi muaz ti si kaže zatražila utočište zaista od onoga od koga se treba zatražiti utočište ilhaqi bi ahliki idi kaže vrati se svoje porodice pa je poslanik sa osanem nije htio ženiti nije htio ženiti zbog toga jer ona je tražila utočište ona je tražila utočište kod ona je tražila utočište kod Allaha te barek dala od poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa kako bi nakon toga izgledalo da Allahov poslanik sa osanem bude njoj njoj muž pa je odbio da je oženi zbog toga što ona tražila utočište kod Allaha te barek dala pogledajte samo kakvo je uh, mjesto imao uzvišeni Allah džošanu uh, eh, kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kako je kako je znači postupio nakon ovoga utočišta znači da je odbio da oženi tu ženu zbog njenih zbog njenih riječi kaže imam uh, šehol islam ibn Kajim u svome dijelu tehzibu sunen u 13. tomu da je rekao ibn Abdul Ber Ebu Omar poznati islamski pravnik kaže prenijeli smo vjerodostojnim lancima prenosilaca da je Abdullah ibn Rawaha jedne prilike prišao svojoj jednoj sluškinji, da je prišao svojoj sluškinji imao odnos sa njom. To je bila robkinja. A robkinja sa te strane znači ima propis, ima propis žene. Pa ga je uhvatila njegova žena sa tom znači robkinjom i vidjela šta se je desilo. Pa mu je kazala, kaže, uzela je nož i počela mu prijeti zbog čega si joj prišao. Pa je kazao, nisam. Kaže, ako si iskren i ako istinu nisi, kaže, prouči nešto iz Kur'ana prouči nešto iz Kur'ana, kaže, jer džunup ne može učiti Kur'an, ti prouči nešto iz Kur'ana. Pa je kazao, šehidtu bi enne wa'da Allahi haqun, wa enne nare methu al kafirin, wa enne al arše fevka al ma'i tafin, wa fevka al arši rabbu la alemine. Pa je proučio nekoliko stihova, a, proučio nekoliko stihova u kojima je znači koji imaju onaj kuranski oblik, no međutim ne mogu biti kao riječi Allaha te barake sigurno. Pa je kazala kada je to čula kaže Amen tu billahi wa kezebtu ajneje Kaže vjerujem u Allaha Đelšanu A kaže moje oči, moje oči lažu Iako je svojim očima vidjela, vidjela znači šta se desilo No međutim kada je proučio nešto iz Kur'ana Ona je to smatrala znači Allahovim Đelešanu govorom i nakon toga je utjerala u laž svoje oči jer, jer je to jer je došao znači a, kao potpora kao Allahovim Đelešanu govorom da nije znači učinio ono što je znači ona što je ona vidjela. Pa vidimo samo znači kako mjesto ima, kakvo mjesto ima uh, Allahova te barake od tala knjiga i njegov govor i uzvišeni Allah za učel kod vjernika i kod mu'mina. Nema sumnje, nema sumnje da je musliman dužan obožavati svoga gospodara te barake od tala kroz cijeli svoj život i da ne smije posustati na tome putu bilo da se radi o Ramazanu ili mimo Ramazana. Mi smo ispratili nama jednog dragog gosta. Mjesec Ramazan je bio i prošao. Ljudi koji su ga na propisan šerijatski način iskoristili saznaće njegove blagodati ako nikada na sudnjem danu kod svoga gospodara te barake odala. A oni koji su propustali blagodati mjeseca Ramazana, propustali su nešto veliko, pa neka nastoje da to ne ponove nikad više u svome životu. Mjesec Ramazan je Allahovo dželašanu stvorenje kao i druga stvorenja. Ko je obožavao mjesec Ramazan, on je prošao i njega nema. A ko je obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala, pa on je živ i ne prolazi. Nakon mjeseca Ramazana došao nam je dragi mjesec Ševal, a on je prvi od tri hađska mjeseca. Jer su, su hađski mjeseci Ševal, Dhul Qa'ade ili Dhul Qi'ade, može jedno i drugo, ali Dhul Qa'ade je ispravnije, i Dhul Hidje. I Dhul Hidje, to su To su znači tri mjeseca koji se zovu Ešhurul Hajj. Pa je lijepo čovjeku u ome u ome mjesecu da posti šest dana zbog hadisa koga prenosi Ebu Ejub El Ansari u kome je poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Men same Ramadane thumme etbe'ahu sitten min ševal kjane ke sijami dehr. Ko posti Ramazan potom isposti šest dana u mjesecu Ševalu kao da je postio cijelu godinu dana. Pa je post u mjesecu Ševalu sunnet poslanika sallallahu alaihi vseleme i ovaj stav zastupaju brojni islamski učenjaci kao Ibn Abbas i Tawus, Ibn Mubarak i Imam Šafi, Imam Ahmed, Ishaq i brojni drugi. A, No međutim, islamski učenjaci se spore, islamski učenjaci se spore oko načina ili kakvoće posta u ome mjesecu. Pa kaže Imam Šafija, pohvalno je, lijepo je čovjeku da posti ove dane uzastopno, zbog hadisa u kome je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže men same sittete ejamin ba'de al fitr mutetabijaten feke ennema same sene ko bude postio šest dana nakon bajramskog uh, ramaz, eh, ramazana uh, nakon ramazanskog bajrama oprostite uzastopno, mutetabijaten, uzastopno, kao da je postio cijelu godinu dana. Ovaj hadis bilježi imam tabarani, no međutim, lanac prenosilaca ovoga hadisa je slab. Pa je znači ovaj dodatak mutetabijaten uzastopno nije vjerodostojan, već znači ima slab lanac prenosilaca, pa zbog toga kažu imam Vokija, imam Ahmed i brojni drugi, da nema smetje da čovjek znači ovaj ove e, dane napusti spojeno ili razdvojeno odmah na početku ili E, u sredini ili na kraju mjeseca ševala kada god da to učini da je ispravno da je ispravno postupio i nije pokuđeno kao što mnogi smatraju post drugog dana Bajrama. Bajram je u stvari jedan dan. Znači prvi dan, prvi dan Ševala, on je znači u ome slučaju kako smo se mi nalazili, znači po e, bosanskom znači računanju, kako je bio znači Bajram u četvrtak, znači već u petak se, već znači u petak se je moglo moglo znači postiti jer je to bio drugi dan znači mjeseca Ševala a Bajram je u stvari samo jedan dan ovo je mišljenje većine većine islamskih učenjaka imaju određene predaje iz kojih se to može zaključiti znači da je dozvoljeno da se posti znači odma odma nakon prvog a, prvog dana Bajrama Ima hadis od poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji ukazuje na vrlinu posta cijelog mjeseca Ševala u njemu se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao men sama ramadane wa shawalan wa wa al-arbi'a wa al-khamis wa al-jum'a dakhala al-jannah ko bude postio ramazan i shawal znači cijele mjesece i ko bude postio srijedu i četvrtak i petak ući će u džennet no međutim ovaj hadis a, bilježi ga Mahmedu u svome musnedu i on ima slab lanac prenosilaca, pa znači ne može biti kao validan argument znači na ovom mjestu da ukaže znači na odliku posta cijelog mjeseca ševala, nego znači ostaje da se u ševalu može postiti šest dana koji su znači sunja da se poste ili ponedjeljak ili četvr, i četvrtak ili skupa ili da se posti e, poste tri bijela dana ili da se posti dana da se preki dan, dan znači post da udala Islam ono što vrijedi za druge mjesece o čemu smo znači govorili u našem, e, u našem predavanju kada smo govorili o pravnim propisima o pravnim propisima posta u jednoj predaji kod Ibnu Mađe kaže e, Usame Ibnu Zaid da je postio a, ove mjesece, svete mjesece da je postio, pa mu je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao sum ševala, posti kaže mjesec ševal, posti mjesec ševal, pa je ostavio post sveti, e, ostavio znači da posti svete mjesece, pa je nastavio post pa je nastavio posti ševal sve dok nije se vratio svome gospodaru te barake u tala. No, međutim, i ova predaja ima slab lanac, slab lanac preoslaza. Tako da sve predaje koje govore jasno o postu cijelog mjeseca, cijelog mjeseca Uh, uh, cijelog mjeseca ševala nemaju vjerodostojne lance prenosilaca već znači ostaje ovo što smo prethodno spomenuli da se može postati postačiti 6 dana ili ponedjeljak i četvrtak ili tri bijela dana ili da se posti dan a da se prekida a da se prekida dan islamski učenjaci kažu da je praćenje posta i ustrajnost u postu i u ševalu dokaz ili jedan od relevantnih dokaza da je čovjekov post u Ramazanu da je primljen uz Allahu te barake od pomoć. Jer neće zaista nastaviti postiti ti šest dana osim čovjek koji je bio iskren u svome postu u svom postu mjeseca Ramazanu. Kao čovjek koji klanja, kao čovjek koji klanja na file. Pa islamski učenici kažu da se da se ibadet čovjeka i da se njegov stepen imana ne važe po a, obaveznim dijelima, već da se važe znači po dobrovoljnim dijelima. Jer onaj ko, ko klanja noćni namaz ili ko klanja podnevske sunnete, nemoguće je da jednoga dana ostavi podne namaz. No međutim, čovjek koji je ostavio sve sunnete, to je sigurno jedan a, put i to su jedna vrata iako možda tjesna, ali vrata da dođe se jednog dana znači do stepena da čovjek ostavi i ono što je i ono što je propisano. Pa je znači jedan od alameta ili znakova primanja ramazanskog posta da čovjek nastavi pripostiti iskreno znači ovi šest dana u mjesecu, u mjesecu Ševalu. Isto tako, a, neki islamski učenjaci kažu da je mudrost posta u mjesecu Ševalu to što ljudi koji su ispostili mjesec Ramazan uzimaju svoje nagrade u a, znači Ševalu, prvog dana Ševala, znači na prvi dan, prvi, prvi dan Ramazanskog Bajrama. Pa nakon toga postoje šest dana kao zahvala Allahu te barak je otala na toj blagodati, na toj blagodati znači koju su uzeli ili toj, ili toj nagradi koju su, koju su dobile. A, Jedna skupina islamskih učenjaka poredi a, post u mjesecu Šabanu i Ševalu, a između njih je Ramazan, sa sunnetima, na primjer, podnevskog namaza. Imamo sunnete prije namaza i sunnete poslije namaza, što kaže je naš svijet, što je poznato kod njih, sun sunnet. Tako je ovdje postimo, znači u mjesecu Šabanu, prije Ramazana. Pa ispostimo Ramazan, pa ako, nakon Ramazana postimo u mjesecu, u mjesecu Ševalu, kao što klanjamo prije podne i klanjamo namaz podne, nakon podne opet imamo dva rekiata, dva rekiata sunneta. Ovo su znači neke osnovne stvari koje su vezane za post ovi šest dana, znači one se mogu napostiti, ovi šest dana se može napostiti odvojeno, e, može se postiti, oprostite, odvojeno, ne mora znači biti spojeno, niti mora biti odma, niti odma mora biti znači nakon a, nastupa mjeseca ševala, osim ono što smo govorili kada smo a, e, spominjali neke a, e, pravne propise posta, kazali smo da je čovjeku bolje da to uradi što prije jer ne zna, ne zna insan kada mu je uzvišen Allah te tala zapisao njegov eđel. Onaj kome je ostalo nešto od mjeseca Ramazana da nije ispostio, a dužan je prvo to napostiti pa onda postiti ovi šest dana radi hadisa u kome poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže onaj ko isposti mjesec Ramazan potom posti šest dana u ševalu znači prvo se uslovljava da se ispuni fard i ono što je propisano i što je obavezno potom se znači pri, pri, e, pristupa onome što je dobrovoljno i što je i što je sunnet pa onaj ko je ostavio znači nešto od e, ramazanskog posta a da to nije napostio, kao žena ovaj koja je bila znači u svome ciklusu ili da je čovjek zbog bolesti ili drugog razloga ostavio znači zbog puta ostavio post znači dužan je to prvo napostiti nakon tom toga i nakon toga će znači postiti ovih šest dana u ševalu kada god oni da bili inšalav tela da će imati i da će imati tu nagradu a o samim propisima na paštanja je bilo a, a, možda nešto detaljnijeg a, govora i riječi kada smo govorili znači o pravnim propisima kada smo govorili o pravnim a, propisima posta. Nakon ovoga možemo još jedan put samo konstatovati da muslimani moraju a, svojoj vjeri prilaziti ozbiljnije i moraju shvatiti da je njihova vjera din islam, da je zalog njihovog uspjeha na oba dva svijeta i da nema čovjeku uspjeha i da mu nema ponosa osim u njegovoj vjeri i da mora svome gospodaru te barake otala robovati a, dano danonoćno i da mu mora biti pokoran rob u svim mjesecima. Ne smije znači nikada, ne smije nikada dozvoliti sebi da obožava svoga gospodara azeo ođelu u jednom vremenu, a da to zapostavi u drugom vremenu, jer Islam nije takva, Islam nije takva vjera. Pa molim uzvišenog Allaha te barak je otala da nas pouči našoj vjeri, da nas učvrsti i učini istrajnim u obavljanju šerijatskih propisa, cijelog našeg života i da nas usmrti na riječima La ilaha ila Allah i da nas spoji u džennetskim prostranstvima, džennetima firdeusima sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam iskrenim dobrim i šehidima, divni su oni društvo Allahu Teala alem wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairu Islamski davetski servis online studio Dini من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح عصارا ونيرا